перебіг на другий бік містка і примотав другу зв'язку до лівої опори. Почувши дедалі голосніший гуркіт двигунів, що наближався, він зиркнув у той бік, побачив світло від фар машини, яка саме звертала на лісову дорогу до містка, підпалив гніт на вибухівці, перебіг на другий бік, підпалив другий гніт і помчав до автобуса. Сміт уже натискав на газ, рушаючи із місця. Коли шафер перевалився через задні дверцята, супутники втягли його до салону. Вмостившись на підлозі салону так, що ноги звисали із вибитих задніх дверцят, шафер побачив, що машина переслідувачів вже за сотню ярдів від містка і набирає швидкості після повороту. На хвилю шафера охопив страх. Він подумав, чи не задовгими залишив гноти, адже переслідувачі виявились ближче, ніж він сподівався тривожних облич дівчат та у літнього чоловіка поруч із ним, шафер зрозумів, що в них тепер та сама думка. Два гучні вибухи, а за мить до них були два яскраві білі спалахи, характерні для пластикової вибухівки, пролунали майже одночасно. Шпали та колоди полетіли на футів сорок угору, потім, наче в уповільненій кінозйомці, вниз. Багато з них попадали знову на місток. І навіть їх було б досить, щоб змести рештки підпор. Ще хвилину тому це був місток, а тепер урвище над безоднею. На протилежному боці перелякано метлялися з боку в бік фари вантажівки. Водій робив шалені спроби зупинити машину раніше, ніж вона скотилася у прірву. Здавалося, вона таки і скотиться, але переднє колесо наткнулось на якийсь камінь чи колоду. Машина смикнулася і завмерла. Шафер задоволено покрутив головою, тоді підвівся із підлоги, сів на заднє сидіння, закурив сигарету, викинув у вікно сірника і зауважив. Вам пощастило, що я поруч із вами. Скільки талантів та ще й скромність, захоплена, додала Гайді. Справді це рідкісне поєднання, визнав шафер але на тебе чекає ще ціла купа приємних сюрпризів, якщо ми проживемо все життя разом. Ще далеко ще до того аеродрому п'ять миль, тобто хвилин вісім. Але ця дорога єдина. Місток висаджено, отже, нам немає чого квапитись. Може й так, може й так, але шаферові не терпиться відлетіти звідси. А скажи, ну, серденько, ті пивні пляшки геть усі порожні ті, які ти викинувся. усі. просто негідний такої дівчини, захоплено вигукнув шафер. просто іноді ми однаково думаємо, в'їдливо відказала Гайді. Шафер усміхнувся, прихопив дві пляшки і рушив салоном до сміта, який охоче взяв одну і поступився шаферові місцем. Пов'язка на правій долоні у сміта уже вся просякла кров'ю. Обличчя в нього було дуже бліде, але шафер промовчав. Через три хвилини вони виїхали з лісу і помчали полем, а ще через п'ять шафер, слухаючись вказівок гайді, завернув у вузькі ворота ліворуч. У світлі від фар вони побачили два невеличкі ангари, трохи далі злітну смугу та подірявлений кулями бомбардувальник москіто. Який чудовий вигляд, чи не так? кивнув головою шафер у бік літака. На цьому транспорті прибув пан Карневі Джонс? Сміт відповів. Це все почалося з москіто і закінчиться, сподіваюсь, теж москіто. Ми на аеродромі Обергаузен Баварської гірсько-рятувальної авіації. У-у-у, тричі слава Баварській гірсько-рятувальній авіації. Шафер зупинив автобус біля самої злітної смуги і вимкнув фарити двигун. Вони мовчки сиділи в темряві і чекали. Полковник Вайет Тернер поглянув крізь бічний ілюмінатор і з полегкістю зітхнув. Уперше за цю ніч земля знизу виднілася досить далеко, під крилом літака. Він насмішкувато запитав: У вас не витримали нерви, командире? Нерви мої востаннє не витримали були 3 вересня 39-го року, спокійно відповів Карпентер. Нам треба набирати висоту, інакше не помітимо орієнтирів.